հարավարևելյան ուղությամբ կիրառել է Իստիգլալ տիպի դիպուկահարշացաններ։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի արցախցիները գերիներին չեն նեղացնում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստ է հնարավորինս արագ այցելել ադրբեջանցի ռազմագերում։ Նոր համանadrության գլխավոր նորամուծությունը կառավարման համակարգն է։ Արցախի բուժ հաստատությունները համալրված են նոր տեխնոլոգիաներով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները կարող են հանդիպել Մյունխենում։ Հայ գրոսմայստերները կմասնակցեն Պորտուգալիայի բաց առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 2-ին եւ լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային այդ թվում այդ թվում դիպուկահար զինատեսակներից, հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 30 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 440 գրակոց։ Հարավարևելան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կարակի վարել Իստիգլալ տիպի դիպուկահար հրացաններից, արձակելով 25 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ադրբեջանի իշխանությունները ֆաշիստական քաղաքականության, այսպես ասած, լավագույն ավանդույթներով շտապել են հրաժարվել նախորդին գերի ընկած հայրենակցից, զինծառայող Էլնուր Հուսեյնզադեից։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Բաքվի արձագանքը, որը շտապել է հերքել դիվերսիայի փորձն ու գերի ընկած զինծառայողի մասնակցությունը դրանում։ Ադրբեջանի իշխանությունների նման վարկը հերթական անգամ ցուցադրում է սեփական քաղաքացիների նկատմամբ վերաբերմունքի ֆաշիստական ոճը։ Գերուհարազատները կարող են չմտահոգվել նրա վիճակի մասին։ Մենք գերիներին չենք նեղացնում ի տարբերություն Ադրբեջանի, եւ դա քանիցս ապացուցվել է, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ուշադիր հետևում է լրատվամիջոցներում հայտնվող հրապարակումներին։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ-ում կոմիտեի առաքելության մամուլի ծառայության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանը։ Իր մանդատի համաձայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստ է հնարավորինս արագ այցելել Գերուն, նրան պահելու պայմաններին ծանոթանալու, նրա հետ շփվելու եւ ընտանիքի հետ կապ պահելու հնարավորություն տալու համար, նշել է նա. Սահմանադրական հանրակրվեի մասին իրազեկման միջոցառումների շրջանակում 3 ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդիպել է Հադրութի շրջանի Տումի եւ շրջակա գյուղական համայնքների ընտրողների հետ։ Խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացրել է այն փոփոխությունները, որոնք տեղի կունենան պետական կառավարման համակարգում եւ ընդհանրապես հանրապետության կյանքում նոր սահմանադրության պայմաններում։ Մեր գյուղերում շատ լավ են պատկերացնում, որ կառավարման մոդելները տեսականորեն կարող են շատ լավ լինել, բայց պրակտիկայում պետք է անպայման համապատասխանի այսօրվա մեր նպատակներին, մեր իրավիճակին։ Չկա վատ կառավարման մոդել։ Արցախի համար կարող ենք ավելի ազատական մոդել ընտրել, կարող ենք շարունակել ապրել կիսանախագահական կառավարման մոդելով։ Մեր երկրում համարադրությունը փոխելու, նոր համարադրություն ընդունելու մասին խոսակցությունները 3-4 տարվա պատմություն ունեն։ Էնպես չէ, որ մենք նոր ենք սկսել Աշոտ Ղուլյանը հայտնեց, որ ի սկզբանե նախատեսված էր գնալ Հայաստանի ճանապարհով, սակայն ապրիլյան պատերազմն իր սրբագրումները մտցրեց։ Պատերազմող երկիրը խորհրդարանական կառավարման շռայլություն իրեն թույլ տալ չի կարող, ասաց խորհրդարանի նախագահը։ Այդ օրերին մեզ համար համանդրական բարեփոխումները չէին կարևոր։ Մենք շատ արագ պիտի կարողանանք կազմակերպել հակահարվածը, պիտի կարողանանք մոբիլիզացնել մեր ուժերը։ Եվ այն ինչ որ մենք ապրիլի 2-ին տեսել ենք, նաև հասկացել ենք, թե որտեղ են մեր թերությունները, ինչ պետք է մենք լրացուցիչ անենք, սրանք էլ են մեզ ուշել, որ համանդրական բարեփոխումների ուղղությունները այսօր պետք է ուրիշ ձևով լինեն։ Ապրիլի 2-ից հետո մեր տրամադրությունների մեջ շատ բան է փոխվել։ Գործող սահմանադրությունն Աշոտ Ղուլյանը հաջողված է համարում, սակայն փոխվում են ժամանակներն ու հրամայականները։ Նոր սահմանադրության մեջ 33 հոդված է ավելացել, որոնցից 20 վերաբերում են մարդու իրավունքներին։ Սակայն գլխավոր նորամուծությունը ըստ խորհրդարանի ղեկավարի կառավարման համակարգն է։ Մինչև հիմա այն կիսանախագահական էր։ Հետ խորհրդային մի շարք երկրներում կառավարման այս համակարգը քաղաքական ճգնաժամի պատճառ է դարձել համարադրության մեջ շատ լուրջ փոփոխություններ են կատարվել։ Մասնավորապես, գործող համարադրությունը 142 հոդված ունի։ Վստահ եմ, որ ովքեր համարադրության օրենքներին ծանոթ են, բոլորը գիտեն։ Նոր համարադրության նախագծով մենք այդ հոդվածների թիվը դարձել ենք 175 33 նոր հոդված է ավելացել։ 33 նոր հոդվածը նշանակում է 33 նոր վերնագիր, 33 նոր ուղղություն, Ներկաների հարցերին ի պատասխան Աշոտ Ղուլյանը հայտնեց, որ նախագահ կարող է ընտրվել 35 տարին լրացած առնվազն 10 տարվա Արցախի քաղաքացիություն ունեցող անձը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի օրերս հրավիրած մամուլի ասուլիսում լրագրողները նրան դիմել են տարաբնույթ հարցերով, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Առողջապահության նախկին նախարար Հարություն Խուշկյանն իր պաշտոնավարության ժամանակ սկիզբ էր դրել մի ծրագրի, որն է Արցախցին պետք է բուժվի Արցախում։ Որքանով է կյանքի կոչվել այդ ծրագիրը, ծրագրողի հարցինի պատասխան նախարարը նշեց էնդովասկուլար միջամտությունները եւ հետազոտությունները, ինչը հնարավոր դարձավ 2016 թվականին, ընդհանրապես պետության կողմից կազմակերպված բոլոր ծառայությունները միայն բացակայում են MRT-ն, ես նշեցի դա առանձին, եւ հատուկ եզակի հետազոտություններ, որոնք Երևանում էլ կազմակերպված են եզակի հիվանդանոցներում եւ Հայաստանի ողջ շրջաններից դիմում են ստիպված այդ մի հիվանդանոցը։ Մնացած բոլոր ծառայությունները մենք ունենք տեղում կազմակերպված, բացի MRT, սինտիգրաֆիա, ոսկրածուցի բիոպսիա, գենետիկական հետազոտություններ եւ որոշ նորագույնացությունների դեպքում սպეციფიկ հետազոտություններ եւ միջամտություններ ծանոթություններ։ 2016 թվականին առողջապահության նախարարությունը տարբեր հայաստանյան կազմակերպությունների հետ ստորագրել է համաձայնագրեր եւ պայմանագրեր։ Լրագրողը հետաքրքրվեց, թե ինչ է ակնկալվում այդ համագործակցությունից ուզում եմ շեշտել, որ 2016 թվականի հուլիս ամսին Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարների կողմից կնքվել է համաձայնագիր, որով կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել համագործակցելու եւ արտակարգ իրավիճակում եւ խաղաղ օրերին։ Ես կներկայացնեմ ձեզ այդ համաձայնագիրը, որը կազմված է 7 հոդվածներից։ Շատ հետաքրքիր հոդվածներ ենք մենք ընդգրկել։ Այսօր Արցախի բուժհաստատությունները կարծես համալրված են նոր տեխնոլոգիաներով։ Շենքային ժամանակակից պայմաններն էլ հիմնականում բավարար են։ Թվում է, թե կա ամեն ինչ նորմալ աշխատանք կազմակերպելու համար։ Արդյոք բուժհաստատությունները բավարարված են մասնագետներով։ Մասնագետների առումով ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ ավելի պահանջարկը մեծ է նեղ մասնագետների վերաբերյալ եւ ավելի շատ շրջաններում, քան հանրապետական բժշկական կենտրոնում, որտեղ հանրապետական բժշկական կենտրոնում բոլոր մասնագետները մենք խնդիրը կար արևիկ մանկական միավորումում, խոսքը վերաբերվում է քիչ փոքր ականջաբանի, որի հարցը տեղում լուծվել է Ակնաբուժության ոլորտում 2016 թվականին կատարվել են որոշակի աշխատանքներ։ Ինչ աշխատանքներ են դրանք եւ ինչ է նախատեսվում այս տարի։ Մենք նպատակային աշխատել ենք 2016 թվականին, երկու մեր մասնագետներից երկուսը վերապատրաստվել են Սանկտ Պետերբուրգում։ Դուք գիտեք, որ հիմա վիրահատությունները կատարվում են ՖԱԿՕ ձևով, ֆակոինուրսիֆիկացիոն ձևով, այն ինչը ժողովրդի մեջ ասում են լազերային վիրահատություն, բայց դա իրականում ֆակո վիրահատություններն են։ Երկու մասնագետը վերապատրաստվել են Սանկտ Պետերբուրգում։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ջիվան Ավետիսյանի վերջին բնակիչը ֆիլմը 3 անցնվեց Արցախի հանդիսատեսի դատին։ Առաջնախաղին ներկա էր նաև Յուլիա Վանյանը։ Ֆիլմի սցենարը գրվել է արձակագիր Ծովին Արխաչատրյանի Գյուրջևանի վերջին բնակիչը պատմվածքի հիման վրա։ Գյուրջևանը լեռնային գյուղ էր Ադրբեջանի Աղսուի շրջանում, որ հայաթափվել է 1988-ի նոյեմբերից։ Ասելիքի մատուցման ինքնատիպությամբ հանդիսատեսին դեռևս Թևանիկից ծանոթ Ջիվան Ավետիսյանը այս անգամ էլ մտորելու բազում թեմաներ է առաջադրել։ Ֆիլմում առաջնայինը ոչ թե սյուժետային, այլ հոգեբանական զարգացումներն են։ Ռեժիսորի խոսքով վերջին բնակիչը գաղափարական բազմաթիվ շերտեր ունի, ամբողջությամբ ընկալելու համար այն պետք է մի քանի անգամ դիտել, որովհետև ամեն մի տեսարան ունի իր բանալին, խոր գաղափարական խորհրդանիշը, իսկ կինոնկարի գլխավոր բանալին, որով եւ սկսվում է ֆիլմը, աստվածաշնչյան ոսկե կանոնն է, այն ամենը, ինչ կկամենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, այդպես եւ դուք հարեք նրանց դա բանալին է ամբողջ մարդկության փրկության եւ փոխհարաբերությունների ամբողջ խաղականը նայում է դուք ինչպես է դասավորելու պատերազմի ժամանակ դու սոսկ կյանքի մայի եզրագծում ես եւ քեզ ոնց կդասավորես մարդը գազանա դառնում պատերազմի ժամանակ պատերազմը մարդուն հասցնում հատակի մակարդակի զերորացնում եւ դու արդյոք կարող ես լինել այն ուժեղ մարդը ով հոտի հետ շարժվի ամբողջի մաս չլինի եւ գործի այն սկզբունքով, որոնք կպահի մարդը։ Այսօր մեր կոնֆլիկտը, ցանկացած կոնֆլիկտ, երկի մոլորակի ցանկացած բնակչից է կախված։ Ես սա ոչ թե որ ֆիլմը Արաբաղի մասին, այլ սա ֆիլմը մարդկության փրկության մասին։ Հիմքում ունենալով Արցախյան հակամարտությունը Ջիվանավետիսյանը պատմում է համամարտկային ցավի մասին։ Ֆիլմի հերոսների հետ պատահածը կարող է տեղի ունենալ աշխարհի ցանկացած կետում, ցանկացած ազգի հետ։ Նրա համոզմամբ աշխարհին քո պատմությունը միայն այսպես կարող ես պատմել։ Այս առումով ուշագրավ է, որ ֆիլմը ստեղծվել է 5 երկրների համատեղ արտադրությամբ՝ Հայաստան, Լիտվա, Շվեդիա, Լիբանան եւ ԱՄՆ։ Բազմազգ է նաև ֆիլմի դերասանական կազմը։ Հիմնական դերակատարները հրավիրված են Հայաստանից, Իրանից, Լիտվայից, Հունաստանից, Միացյալ Նահանգներից ու Ռուսաստանից։ Նկարահանումները կատարվել են բեմադրող ռեժիսորի ծննդավայրում Արցախի Խաչմաչ գյուղում։ Վերջին բնակիչ Հաջիվան Ավետիսյանի կարծիքով բոլոր նախադրյալներն ունի գերազանցելու Թևանիկի հաջողությունը։ Ֆիլմը զուտ ֆիլմ չի, այլ նաև հաղորդություն, որովհետև փորձում ենք աշխարհին պատմել Ղարաբաղի մասին։ Մեր պատկերացմամբ ֆիլմը պետք է կարողանա իր հաղթարշավ անցնի միջազգային փառատոններում, մրցանակաբաշխություններում, ցուցադրվի տարբեր երկրներում, ոչ միայն հայ համայնքներում, այլ օտար հանցատեսի համար։ Այդ առումով շեշտեմ, որ սա եզակի դեպքերից է, որ հայկական կինոն ունի միջազգային դիստրիբյուտոր, վաճառված են իրավունքները ավստրալիական ընկերության եւ նրանք ապահովում են ֆիլմի առաջխաղացումը ամբողջ աշխարհում։ Առաջնախաղին ներկա էին նաև ֆիլմի որոշ գլխավոր դերակատարներ։ Սոշջանի Բեկյանն առաջին անգամ մարմնավորում էր բացասական կերպար։ Մեսեջ զրույցում նա խոստովանեց, որ շատ դժվար էր խաղալ այդ դերը։ Դժվարն էր, որ դասիրեկության մենտալիտետի արյանդ մեջ, գենիտ մեջ ապելություն ունես Թուրքի հանդեպ, պետազգի հանդեպ, ու պետքա որպես դերասան վերամարմնավորես, այսինքն մարմնավորես այն սցենարը, որը գրված է, ստեղծես մի կերպար, որը լինի շնչող, իսկապես լինի մարդ։ Այդ կերպարը ստեղծելու համար պետքա նախ առաջինը իրեն հասկանաս, արդարացնես ու կարողանաս հասկանալ ինչի է ինքը դարել այդպես։ Չէ որ իրականում բարի եւ չար լինելը դրանք մեր որոշումներն են ու հարաբերական են։ Մենք էլ իրենց համար ենք չար։ Մշակույթի նախարար Նարինե Աղաբալյանը կինոնկարի որակական գաղափարական արժանինքներից զատ կարևորում է նաև այնտեղ արտահայտված մարդկային հանդուրժողականությունը։ Այն, որ այսպիսի ֆիլմ է ստեղծվել հայկական կինեմատոգրաֆիայի մեջ, կարծում եմ սրանով եւս մենք մեր ասելիքն ենք ուղղում աշխարհին, որովհետեւ ես խիստ կասկածում եմ, թե Ադրբեջանում հնարավոր է նման ֆիլմի արտադրությունը եւ ընդհանրապես ցուցադրությունը Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները կարող են հանդիպել Մյունխենում փետրվարի 17-ից 19-ը կայանալիք անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Նախարարները չեն բացառել հանդիպման հնարավորությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը խոսել է նաև վերջերս Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ իր հանդիպման մասին, ասելով թե չի կարող լավատեսությամբ ընդունել Մոսկվայում կայացած հանդիպման արդյունքները։ Ադրբեջանական կողմի հերթական դիվերսիոն ներթափանցման փորձը լավառիթ է ինչպես հայկական կողմի, այնպես էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կոշտ դիրքորոշման համար վստահության մեխանիզմների սահմանման հարցում առաջընթացի համար փաստարկման տեսանկյունից։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմը փորձել եւ փորձում է լարվածություն պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին որպես հոգեբանական ճնշման միջոց։ Հասկանալի է, որ մենք գործ ունենք հատուկ նշանակության ջոկատի հետ։ Դա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հակասական տեղեկություն է տրամադրում իրեն իսկ ծիծաղելի դրության մեջ տնելով, նշել է Սերգեյ Մինասյանը։ Ստեփանակերտի Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնը փետրվարի 13-ին Դիառննդարաչի տոնին նվիրված Սուրբ Հակոբ եկեղեցու Բաքում կազմակերպելու է տոնական միջոցառում։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանը։ Կենտրոնի տնօրենի խոսքով այդ օրը հոգևոր այրերի կողմից օրնության կարգեմատուցվելու Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու Բաքուն վառվելու է տոնը խորհրդանշող ավանդական խարույկը, որից հետո միջոցառման մասնակիցներին համախմբելու է հայկական երկերաշտությունը։ Ղարաբաղի այան բարեմաղթանքներ է հղելու երիտասարդներին ու նորապսակներին։ Մասնակիցներին բաժանվելու է նաև ավանդական հայկական գաթա ու աղանց, երիտասարդների համար կազմակերպվելու են խաղ մրցույթներ։ Իրանահայ համայնքի Զարթոնք պարախմբի հանձնախմբի անդամներն այցելել են Մարտակերտի շրջանի Գիչանի եւ Նոր Ղազանչիի դպրոց եւ Կրթօջախին մարզական գույք է նվիրաբերել։ Բարախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ Պարուսույց Լորետ Ավետիսյանը տեղեկացրել է, որ մարզական գույքը նախատեսված է 60 աշակերտի համար։ Սփյուռքահայ հյուրերը հետաքրքրվել են դպրոցի այլ խնդիրներով եւս, հետագայում դրանց լուծման աջակցելու նպատակով։ Մարզասերների համար հայ գրոսմայստերներ Կարեն Գրիգորյանը, Տիգրան Արամյանը եւ միջազգային վարպետ Տիգրան Հարությունյանը կմասնակցեն Պորտուգալիայի բաց առաջնությանը։ Վաղը մեկնարկող Պորտուգալիա Օփենին կմասնակցեն 34 երկրի 173 շախմատիստ, այդ թվում 19 գրոսմայստեր, 12 միջազգային վարպետ եւ 15 ֆիդեի վարպետ։ 9 տուրից բաղկացած մրցաշարը կավարտվի փետրվարի 10-ին։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն։